Chunka hanchisnioh kah capítulo. Chuchumika warmi castigaska kasqanmanta. Hanchis KUNAPA huknin angelmi, asuykamuaspan HAMUI Hamuy. Achka yakukunapa HAWAMPI tiyaq chuchumika warmipa IMAINAM castigasqa kanantam Kaipa KAIPA chapi riykunan paywan huchapakurhaku. Kaypachapi yacha runakunapas sin cachkach hinam chay chuchumikawan Espiritu Espiritupa Purungman purungman ángel aparuaptingmi, rikorhani rikurhani armita Payqa sillarayachkasqa Dios kamich litrirukunawan churasqa Hanjis umayuq hinaspa chunka waqrayuq puka animalpim. Chay grusilla puka pachawan pachasham. Adornum kasqa joriwan Horiwan mikuna hinaspa perlaskuna. y Kurha jorimante kupata. Chay kupaqa kasqa chiqnikuywan hinaspa millakuypaq uchapakuyninwan juntasqam. Urkunpiñataqmi kainanej sasa intindina suti qillqasqa kasqa. Hatun Babilonia Chuchumika Chuchumikakunapa hinaspa kaipachapi pachapi kach maman. Allinta kuptiga, chay warmiqa Diospi ñiqkunapa manta hinaspa Jesusmanta willakusqankurayku wañuqkunapa yawarninwanmi sinqa kachkasqa. Chayta kuspa sinchita Kuruptimi, ángel admiras admiras admirasqallaña kachkanki? Ñuqa mullasqayki sasa chaywar mi Willasqaykima Mantawan, Silyakushang animal manta. animal hakachkan, hanchis umayuqmi hinaspa chunka waqrayuqmi. Chay animal rikus rikusqaykiqa ñaupah kahmi, Kunanqa manam kanyachu. Chay ha, uku pachamanta lluqsimunanpaqñam kachkan napi wiñaypaq wañuyman rinanpaq. Kay pachapi yachaqkunañataqmi haku chay ñawpaq kaq animal hawaykuspanku. Paikunaha kay pachapa mantapuni Wiñay y libro sutin mana hakunam. Chay animal ñawpaq mi mikarja. Unanja manam kanñachu, ichaqa kutimunqam. Grunaja entiende chungya. Hanjis umakunaja. Warmi tiyasqan hanchis muhukunapiwan Hanjis Reikunam. Paikunamanta kaj pichqa Reikunaja chinkarunyam, Hukninqa mi kamachikuchkan nyatagmi manara hamunrachu. Hepakaha Moruspaha, manam unayñachu kanja. kachkaspa kunan manaña kaq animal animalñataqmi Nyatagmi, kah rey. Rei, qanchis reikunapa hukninmi. Payqa wañuymanmi merichkan. Chaychunka chunka waqrakuna rikusqaykiqa manaraq Kamachiko qallariq chunka reikunam. paikunam nombrasqa kanqaku manchakuypaq animalwan kuska huk uralla gobernanankupaq. Chaychunkantin riykunam huk sunqulla kachkanku, atiyninkutawan munayninkuta manchakuypaq animalman hunankupaq. Carnerowan peleaptinkum carnero vencerunqa. Payqa vencerunqa señorkunapa señornin kasqanraykum, chaynataq reikunapa reynin kasqanraykum. Paywan kaqkunaqa kachkan Dios pakllashqankunam, Hinaspa pay paqayasqankunam, paykunaqa haqayna Angel Angelqa niwarqataqmi, chuchumikapa tiyasqan achka bruna kunam runakunam, nasyunkunam hinaspa animal rimayniyuqkunam. Manchakuypaq animalpi chunka waqrakuna rikusqaykiqa chunka reykunam. animal manchakuypaq mi chuchumikata chiqninqaku Inaspam son wishchusqata saqirunqaku. Aychanta mikuruspam kañaykunqaku. Dios churarqa paykunapa sunqunman ikimpa munasqanta ruranankupaq. Reikunam huklla kaspanko animalman quykurqaku munayninkuta. pa rurarqaku Diospa munasjan kumplikunankamam. Chayrikusqayki warmiqa kay pachapi raykuna kamachiq hatuatung